Anđel Boži Hristos se dolazak, ponovni dolazak naše sestre Biljane, koja je crkvu doživjela kao majku, koja vjeruje i ima Otca na nebesima, vjerom u Sina njegovog jedinorodnog, koji se radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, rodio od žene, u vremenu presvete, vladičice naše, Bogorodice. Pa će nam ona danas Božim blagoslovom i u svjetlosti ovog predivnog praznika reći nekoliko potrežnjujućih, ali i utješnjih riječi. Na žrtvi se bijeljnije blagodarimo i molit ćemo se koliko je do nas pred predstavom Svete Trojice, da je Gospod da makar i da se njena riječ u kojoj su sabrane riječi mnogih majki, ali eto blagoslovom Božim ona je dobila taj dar da riječi, mišljenje i osjećanja djelujemo mnogih majki izrazi i mnoge, prvenstveno majke, ohrabri i podsjeti da je materinstvo veliki i sveti Boži blagoslov i velika sveta mogućnost. Sestra vjerni, još jednom dobrodošli, Hristo se rodi. Vam udobnije da stojite? Ja ću da stojim. Hoćete mikrofon da fiksiramo i ću da držite. Ja da stojim. poštovani oče igumene, časni oci, braćo i sestre, mir Boži, Hristo se rodi. U ove dane, kada slavimo roždestvo Hrista Spasitelja, otkrivaju nam se tri svetosti koje su osnove naših života. Svetost materinstva, svetost očinstva i svetinja deteta, svetinja novog života. U ove dane kada slavimo roždestvo Hrista Spasitelja, pre svega treba da se setimo naše nebeske carice, naše presvete bogorodice, one koju je svetitelj Sarovski zvao ona je radost nad radostima. Zašto nje da se setimo? Zato što je ona majka na svim majkama, zato što je naša presveta bogorodica materinstvo podigla na nivo bogo materinstva rađanjem Bogom mladenca, majka presveta Bogorodica je svim nama, svima nama majkama jasno stavila da naša utroba nije samo životodajna, da ne donosi dete na svet, nego rađa, da sve mi rađamo dete za večni život. Nema više rađanja za smrt, za prolaznost, za nestajanje. Rođenjem bogomladenca mi smo dobile dar da rađamo dete sa besmrtnom dušom, da rađamo za večni život. Hvala Majci Božijoj i pre nego što nastavim predavanje, dozvolite mi da pročitam padeći o njoj, sadici nebeskoj, majci na svim majkama, ko je ona bila. Majka Božija, Materinstvo je uz, uzvisila na najvišu lestvicu i ona stoji iza svih majki sveta. Presveta Bogododica je ona koja je u božanskoj lepoti vitlejemske noći sjedinila prirodu i duh i nebo i zemlju. Presveta Bogorodica je ona koja je objedinila Boga i čoveka. Ona koja je pomerila granice između večnog i neprolaznog. Ona je koja je proizvela večnu blagodet Božiju i večni život u naš prolazni mali ljudski život ona koja je zemlju onebesila i nebesa nizvela na zemlju, ona koja je pokazala time istinsko pravo i neprolazno ljudsko dostojanstvo, ona, presveta bogorodica, ona je majka svih ljudi. Ona je uzdigla materinstvo na nivo Bogomaterinstva. Kroz nju je gospod došao k nama i kroz nju mi odlazimo gospodu. Ona je majka Boga i otuda majka svih vrlina, svega božanskog i svega nebeskog. Ona je za nas lestvica kojom Bog do čoveka siđe i kojom čovek do Boga uziđe. Ona je bogomaterinstvo uzdigla do tolike čestitosti i čistote da joj večno pevaju, pevamo časnija od heruvima i slavnija neuporedivo od serafima. Majčica Božija bila je inspiracija našim vrlim srpskim materama koje su gledajući na majku Božiju donosile decu na svet i to ne bilo koju decu donosile su svetitelje i mučenike zahvaljujući svetinji materinstva i srpskim materama nebesa srpska su ukrašena sa toliko svetitelja sa toliko mučenika koji su živote dali za krš časni i slobodu zlatnu. A kako bi bilo drugačije kad majka Jevrosima svoga Marka vaspitava sljedećim rečima Sine Marko, moj očinji vide, bolje ti je sine izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Tako su naše srpske matere nekada vaspitavale svoju decu. Uzmimo svetu Anu i svete loze iznedevila je našeg duhovnog oca, svetog Savu. Uzmimo našu cadicu Milicu, cadica u porfiri, cadica u monaškoj odeždi, osmoro dece je iznedrila, jedno dete im se upokojilo, za sedmoro znamo, od toga pet devojaka i dva sina Stefana Visokog prvovenčanog i drugi sina Vuka. Braćo i sestre, uzmimo našu majku Jevrosimu koja je devetoricu sinova iz, iznedrila i rodila i sve žrtvovala za otačestvo. Tako je bilo nekada kada je Srpkinja bila u veri, kada je verovala gospodu, kada bi nekada Srpkinja ostala u drugom stanju, a ona bi klekla, ljubila bi zemlju, gledala bi u nebese i govorila bi hvala ti gospode, evo dara, gospode ukrasio si me čedom, ja u svojoj utrobi nosim novi život, moja utroba nije mrtva, ona je životodajna, hvala ti gospode, pa onda dođu tri sela braćo i sestre da čestitaju majci ona je blagoslovena ona nosi novi život pa joj svi čestitaju pa se svi raduju pa se vesele dolazi novi život na svet a beda jadu Srbiji deca više gladuju nego što su sita a majka kaže neka dece gospodi šalje treba dece za Boga treba dete za rat, Srbija stalno ratuje, treba dete za desnicu ruku, treba za presnicu, treba za njivu, neka dece gospodi šalje, gospod će ih ishraniti. A onda svojta i cela familija se skupe, raduju se, pa svi kažu neka dete živi, a mi ćemo se skupiti, stisnut ćemo se, kažu. Dakle, šta vidimo? Vidimo spremnost na žrtvu. Oni će se stisnuti, a dete neka živi, neka živi novi život. Dakle, oda radosti novom životu. A danas, braćo i sestre, oprostite mi časni oci, Danas intelektualka kad ostane u drugom stanju ne kaže evo dada od gospoda, nego kaže oprostite mi, dogodila mi se seksualna komplikacija dete koje gospod šalje na svet je danas komplikacija jednoj modernoj ženi. Pa se onda skupi familija, rođaci, prijatelji, pa svi natmureni, pa ljuti, očajni, pa počnu da govore, pa gde sad, pa si uplatila letovanje, nisi luda da ne odeš na letovanje, pa gde sad kad imaš ispitni od baš tada kad je porođaj pa gde sad kad treba da vrani braniš naučni stepen? Pa zar nisi rekla da ćeš da rešavaš stambeno pitanje? Pa znaš kad dođe to novo biće, on će biti pretendent na celu sobu, otiće ti prostor. Pa zar još jedna gladna usta da hraniš? A pogledaj koliko je skupo danas čuvati dete, pa koliko koštaju kikova kolica, pa Johnsonova kozmetika, skupo je roditi dete. I tako većaju, pa prosto svi neraspoloženi, pa ljuti što je to dete stalo došlo na put, kažu neplanirano, neplanirano kažu i onda se dogovore da dogovorili smo se dete ćemo abortirati što znači to je latinska reč koja znači dete ćemo izbaciti van Zašto ćemo dete izbaciti van? Da bismo mi zadržali svoj komoditet, da bismo mi u svom hedonizmu mogli da živimo, da bismo bili sebi dovoljni u svom samoljublju, da ne bi slučajno napravili jednu malu žrtvu za to malo biće koje dolazi i koje treba da živi. Braćo i sestre, eto, mi smo danas takvi. Odbacujemo dar Božiji braćo i sestre, nisu sve srpkinje modernog doba takve. Imamo svetle primere naših velikih majki koje rađaju i u moderno doba, ali zašto rađaju? Zato što je gospod sa njima i zato što su ohrabreni ljubavlju gospodnjom. Evo, pogledajte, Velika Mileva Radović, majka nad majkama, 14 dece je izrodila i među njima našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija. Hvala joj. Majka Katarina Velimirović iznedrila je našeg svetitelja, svetog Nikolaja Velimirovića pa imate majku našeg preosvećenog vladike Joanikija, Vidosavu koja je šestoro dece rodila, pa imate recimo e, Ivanu Petrović, majku našeg mitropolita e, Petra Petrovića Njegoša, ona je šestoro dece izrodila, pa uzmite majku Tesle, Đuku Teslu, dakle ona je petoro dece izrodila, dakle i u novije doba se rađa, ako živimo u savezu, u dogovoru sa gospodom, rađaju srpkinje decu. Dakle, nije tačno da nema uslova i nije tačno da ne mogu deca da se rađaju. Dakle, sve zavisi koliko imamo ljubavi u sebi i da li imamo spremnosti na sobstvenu žrtvu. Svi ste ili čitali ili čuli prelepu poslanicu njegove svetosti našeg patrijarha Irineja u poslanici naš patrijarh njegova svetost kaže u ovo doba kada je sve na prodaju moramo da se vratimo iskonskim moralnim vrednostima. Njegova svetost nas u poslanici poziva da se vratimo, kaže, iskonskim moralnim vrednostima. A ja se večeras, braćo i sestre, časni oci, zajedno sa vama pitam Šta bismo danas odgovorile gospodu da nas pita, srpkinje, šta učiniste sa životodajnom utrobom koju od mene dobiste da decu na svet rađate? Šta bismo mu rekli? Gospode, naša životodajna utroba je samo jednom kolevka, ali je zato deset puta mrtvačka komora braćo i sestre, statistika govori da u proseku jedna Srpkinja rodi jedno dete, ali ubije u strašnom grehu čedomorstva od tri do desetora dece Imamo primere gdje se žena ispovedala, u stvari nije se ispovedala, čak i ne zna da je to greh, saopštila je da je 40 od dece, kako ona kaže, očistila. Na naš komentar šta si očistila, ti si ubila, nije dete prljavo da se čisti, ubila si 40 od dece. A ona kaže, ko kaže, pa meni je lakše da odem na abortus nego da izvadim zub, manje me boli. Dakle, takva beslovesnost, e, e, prosto ne može čovjek da shvati da žena i ne zna, nema pojma da je to greh, a životodajnu utrobu je pretvorila u mrtvačku komoru. Ili, pozivajući se na poslanu, poslanicu njegove svetosti, braćo i sestre, šta bismo danas odgovorili majci Jugovića da krikne Srpkinje, rađate li decu na sve Srpkinje, imate li devetoricu sinova koliko sam ih ja rodila i sve za otačestvo žrtvovala. Rađamo majko Jugovića 0,81 dete po bračnom paru braćo i sestre, statistike govore da jedna srpkinja ne može da rodi jedno celo dete. Jedan preosvećeni vladika je na mom predavanju rekao, sram vas bilo, niste više u stanju da rodite celog sina. A znamo da za prostu reprodukciju je potrebno da svaki brak ima dva deteta, a za proširenu treće i četvrto dete. Treće dete za 100.000 bračnih parova koji se bore sa sterilitetom i ne mogu da imaju dete i tek četvrto za proširenu reprodukciju. A šta bismo danas, braćo i sestre, odgovorili Strahinjiću Banu da nas pita supruge, majke, žene, čuvate li bračnu ložnicu neporočnom? Čuvamo Strahinjiću Banu, u Šapcu pre par godina sklopljeno 371 bračna zajednica, iste godine razvedeno 340 na pitanje kako je moguće da se ljudi razdvajaju u prvoj godini braka, šta je razlog? Znate šta je razlog? Prevara i preljuba u Republici Srpskoj 2008. godine razvedeno je na nivou cele Republike Srpske 300 bračnih zajednica, 2013. godine 1054, 300% su se uvećali razvodi. Zašto brinemo razveden brak? prestaje da rađa decu i razveden brak prestaje da vaspitava decu. Tu je suština problema ili braćo i sestre, šta bismo odgovorili kosovki devojci da pita naše omladinke, deco, devojke, čuvate li devojaštvo vaše? Kosovka devojko, mlade devojke ne čuvaju devojaštvo svoje, svilu nose, a grehom se ponose, a mladi momci poštenju se smeju, ja sam sa mojim djacima pravila anketu pa i pitam kakav odnos imate prema devojci koja je devica, koja je obasjana suncem, kako je posmatrate? Pa onda između svih odgovora 95% odgovora dečaci su rekli na devicu danas gledamo sa podsmehom. Gledamo sa podsmehom. Braćo i sestre, naša srpska omladina kao nikad najveći deo jeste na pravom putu onom za koga je gospod rekao ja sam put istina i život a jedan deo naše omladine se nalazi na putici. Uzeo ih je mah seksualne revolucije koja se širi i koja nam dolazi iz Amerike i koja našoj omladini poručuje Deco, sve je dozvoljeno, sve uzmite od života, danas odmah ne čekajte, sve je deco dozvoljeno. Što pre stupajte u seksualne odnose, sve isprobajte u životu, život je onako kratak i besmislen. Decu su nam pozvali na rajske miline po potrošačke psihologije, pa nam deca celu noć pod okriljem raka lutaju, drogiraju se, imamo vršnjačko nasilje, sekte deluju noću okrivene mrakom, podobljavaju duše našoj deci, a onda deca spavaju do tri sata popodne, a do tri sata popodne bila je već završena kosovska bitka. I ne samo to, deci nam uništavaju telo, droga besplatna stiže iz Amerike, to pouzdano znamo da se otruje telo našoj deci i sekte imaju zadatak da podobe duše našoj deci. Dakle, plan novog svetskog poretka, tog mondializma koga mi ovako otvorili smo vrata pa ga prihvatamo svom širinom bez kritički kaže mi kad hoćemo da uništimo jedan narod mi ne pravimo barikade tenkove to je skupo i nije više u modi i nije delotvorno mi kad hoćemo da uništimo jedan narod mi udarimo na omladinu toga naroda i kad sve posejemo zlo u omladinu mi se povučemo i čekamo dve i po do tri decenije taj narod, to neće biti narod koji će pevati pesmu radosti, budućnosti, vere u budućnosti. Taj narod, kažu nam novodobci, to će biti rulja koja izumire. I slušamo sada, braće i sestre, kakav uticaj taj talas novog svjetskog podjetka ima na mlade. I ja sad anketiram moje učenike, i pitam ih što oni misle o čestitosti života svojih roditelja i onda jedan omladinac kaže svaka čast mojim roditeljima na čestitosti, na poštenom životu, na trudu, ali mene to ne zanima. Ja živim sada i ovde. Ja hoću sve od života. Mene zanima slava, ja hoću slavu, hoću moć, hoću novac. Moja deviza je use, nase i podase. Ta njihova čestitost čestitost mene uopšte ne interesuje. I vi sada kad pogledate te ankete i pitate se pa šta je sa tim mladim ljudima, koliko je naša odgovornost što nam deca tako razmišljaju, gde je naša odgovornost i odgovornost roditelja da prošle pa nedelje devojčica od 12 godina dođu u ginekološku ordinaciju da abortira začetu bebu, devojčica od 12 godina u Banja Luci sam držala predavanje jesenas i rekli su mi da iz jedne škole šest devojaka se vratilo sa trudnoćom. Šest devojaka, to su deca deveti razred, to je naša, naš prvi razred srednje škole i svi šest su abortirale. Braćo i sestre, imam pouzdane podatke da po seksualnim slobodama, po maloletničkim trudnoćama, Srpkinje su prve u Evropi. Prve u Evropi. Najveći broj maloletničkih trudnoća i najveći broj maloletničkih abortusa je upravo među našom omladinom. Zato sam kao vaspitač, pošto radim 35 godina u obrazovanju i napisala ovu knjigu Kuda ide naša omladina. Ne bi li pomogla našoj omladini, a pre svega njihovim roditeljima, kako da usmeravaju dete, kakvi su to putevi. Knjiga i tako počinje. Postoje dva puta put istine, onaj put za koga je gospod rekao ja sam put istine i život. O tom putu je predivno otac Iguman danas govorio na besedi, o tom putu, pravom putu Isusovom, put ljubavi rađanja, put života, put spasenja. I drugi put, odnosno koji nije put stadan putica. Nažalost, dve trećine knjige u stvari obuhvataju stadan putice. Gde su nam sve mladi? Radila sam i čedomodstva, i sekte, i narkomaniju, i ovaj nesični okultizam, i pijanstvo, među prvim u Evropi smo po pijanstvu, konzumiranje ovaj pušenja, ovaj, samoubistva, dakle sve poroke savremenog doba sam obuhvatila. Pošto znam Znam da mladi ljudi veoma slabo čitaju ili ne čitaju, znam da ne čitaju lektiru, više ne čitaju ni Prokujalo sa Vikorom, ni Anu Karenjinu, ni um, ovaj neku literaturu Dostojevsko koji je nama bilo, bio uzor mojim generacijama, pošto ne čitaju, ja sam knjigu i tako koncipirala u smislu pitanja i odgovora. Dakle, devojka je ostala u drugom stanju. Šta to znači? Šta se dešava u njenom organizmu? Kakvu im treba da ima odgovornost prema svetinji života. Da li je to što je u njenom telu svetinja kao i što jeste? Objašnjenje mladima lažu vas da je začeto dete deo tela majke i da majka ima pravo, kao što izvadi bubreg ili izvadi zub ili sve po crevu ima pravo da izbaci dete van. Nije tačno. To je zapluda ovih feminističkih pokreta i zabluda ovih nevladinih organizacija koji su odlučile da da satru srpski narod i da naprave pokolj nerođene dece. E, mnogo mi je drago i željela sam sa vama da ovaj, podelim tu radost što eto ovaj, se dogodilo, dogodilo se i to da je Ministarstvo kulturi i udruženje književnika 10. E, decembra na dan kad je Ivo Andrić primio Nobelovu nagradu u popodnevnim satima u druženju književnika dodeljuje se najveća nagrada na nivou Srbije koja se zove specijalno priznanje Ivo Andrić i ova knjiga je upravo ove u prošle godine dobila to specijalno priznanje pa ja se sada molim gospodu da ova knjiga bude na korist našim mladim e, devojkama i momcima a posebno njih njihovim roditeljima. Dozvolite mi samo da vam pročitam jedan insert kako to izgleda kad mlada devojka dođe i hoće da ubije sadržaj svoje utrobe ne znajući da je to svetinja? Nije došla kod bilo koga, nego je došla kod čuvenog doktora bolnice Dragiša Mišović, to je doktor Nedeljko koji je inače bio lični lekar našeg svetitelja Ave Justina. Poslušajte šta kaže doktor. kaže doktor Nedeljko. Kada je jednog dana u moju ordinaciju banula mlada kačiperka s nepunih 20 leta, s nepunih 20 leta, nekako kočoperno me je zapisa, zapitala gdje se nalazi odeljenje za čišćenje Odgovorio sam joj blagim glasom, kaže doktor Nedeljko, drago moje dete, takvo odeljenje u bolnici Dragiša Mišović uopšte ne postoji. Kada je i treći put ovo mlado biće uporno dovodilo u sumnju moju tvrdnju, ponudio sam joj najpred da sedne, a zatim sam joj rekao, Drago moje dete, odeljenje za čišćenje koje ti tražiš zaista uopšte ne postoji, no postoji jedno odeljenje za prljanje. U tom demonskom odeljenju sve je prljavo i okrvavljeno. Pre svih ruke moje majke, majke bi bile okrvavljene, tvoja utroba majke okrvavljeno jedno sićušno i nevino biće koje bi već sutra trebalo da bude čovjek. I šta se dešava? Umesto da ova mlada devojka se raduje novom životu u sebi, jer najveći dar koji gospod može da da jednoj ženi na zemlji jeste upravo da dobije najveću titulu koja se zove majka i majčinstvo. Taj odnos između deteta i majke, to kada majka svakog dana malo po malo pretrače deo po deo svog života u život svog deteta. Naš visoko predosveć svećeni mitropolitan Filohije jednom rekao, ako ima ičega na zemlji čemu, su, čemu se raduju anđeli na nebesima, to je supruga koja sluša svog muža, to je majka koja na svet donosi decu i to je majka koja vodi računa o duši svoje dece. Zaista nekada se mnogo vodilo računa kako će se duša deteta ispuniti radošću i svetlošću i kako će se od tog novog bića napraviti dobar čovek i dobar svetosavac koji će imati čist obraz i koji će na naslediti čast i čestito svog imena i prezimena, a danas mi vodimo računa da li ćemo detetu kupiti kompjuter, da li ćemo kupiti najnoviji tip modern, ovaj, telefona mobilnog, da li ćemo mu kupiti garderobu markiranu i čime ćemo ga telesno nahraniti. Danas ćete teško čuti majku koja kaže, a kako ću dušu svog deteta ispuniti svetosavljen i ljubavlju prema gospodu, kako ću uneti svetlost i radost u životu ovaj, moga deteta. Braće i sestre pitali su svetog vladiku Nikolaja kako vladiko da popravimo državu? Tako veli što ćete popraviti narod. A kako vladiko da popravimo milionski narod? To je teško. Da, teško je, ali ako pođete od porodice tog naroda, uspećete. A kako porodica Vladiko Deca Moderna, roditelji tradicionalni, ni to nije lako. Nije lako, ali ako u porodici svaki pojedinac pođe od sebe samog, pa skine svoje teško grekovno odelo, pa on pokajan, ispoveđen, postane nov čovjek, svetlost iz njega i to novo biće, čisto, tako će svetleti da će popodaviti njegovu malu porodicu, a porodica će popodaviti narod, a narod će popodaviti državu. Eto, braćo i sestre, naš veliki njegoš kaže nema vaskrsenja bez umiranja, Neka bi gospod dao da, nam se prosvetli um, da vidimo kuda smo zagazili, da gledamo šta radi naša omladina, da brinući za budućnost i spašavajući duše naše dese, navodeći ih na onaj pravi put, pođemo pre svega od onog najvažnijeg, a to je pokajanje preporod svekolikog srpstva mora da pođe od pokajanja. Dakle, ne poštujemo Božju zapovest, rađajte si i množite si i napunite zemlju i vladajte njom. I ne poštujemo Božju zapovest, ne ubi, nego ubijamo svetinju, ubijamo začetu decu u našim utrobama i da ne nabrajem druge zapovesti koje ne poštujemo. Dakle, mi moramo da se izmirimo sa gospodom moramo da se pokajemo za sve ovo što smo do sada uradili, ali iskreno da se pokajemo, dakle da oskinemo grehovno teško odelo, a onda tako ispoveđeni i popravljani da krenemo u novi život, odnosno da krenemo putem za koga je gospod rekao ja sam put, istina i život. Dakle, put za preporod postoji kako ćemo se preporoditi, kako ćemo vaskrsnuti, kako kaže naš njegoš, vaskrsenje, dakle nadamo se sutrašnjem životu. Naši časni oci završavaju svetu liturgiju Hriste Bože, e, nado naša, slava tebi, slava tebi Hriste Bože, nado naša, braće i sestre, mi smo hrišćani, pravoslavci, mi smo vođeni ljubavlju, verom i nadom. Ako ota završava liturgiju nado naša, kako može jedan srbin da nema nadu i da nema radost budućeg dana i nema radost života? Ali ne čineći greh, nego čupajući se od greha, bežati od greha, ispovediti greh. Dakle, put postoji, put pokajanja šta je sve potrebno srpskom narodu? Potreban nam je duhovni preporod koji će izvesti naša sveta crkva. Srpskom narodu je potrebna Potreban je demografski preporod koji mora da izvede država. Braćo i sestre, jedina država u kojoj Hada Bela kuga, u kojoj 35.000 ljudi godišnje više umre nego što se rodi, država koja je 1950. godine imala 16.000 e, ne, nego 165.000 rođenih beba prošle godine kao nikad u istoriji srpstva rođeno je samo 65.000 beba. Dakle, 100.000 beba je manje rođeno na nivou Srbije. Država koja čuva teritoriju i koja ima zadatak biološki da čuva narod, jer šta je država? Država je ono što je bilo juče, država je ono što je danas, država je ono što će biti sutra. Dakle, mi ne možemo da ubijamo nerođenu decu i da čekamo budućnost. Mi moramo danas da radimo na budućnosti te Srbije, a pre svega posle našeg ličnog rada na tome prozivamo državu koja mora da formira ministarstvo za brigu o porodici. Nemate primjer na svetu da država boluje od teške bolesti koje se zove bela kuga, a da pritom država se oglušuje kao da bela kuga ne postoji, čak ni ministarstvo nemamo koji će da se bori, odnosno koji će da donese strategiju za borbu protiv bele kuge. U ovoj knjizi Kuda ide naša omladina i u ovoj Zašto Srbi ne ju dala sam čitav dijapazon meda, čak su mi iz Ministarstva za socijalna pitanja zvali, pošto se dugo bavim ovom problematikom, napisala sam strategiju kako država da izađe iz problema, ali nažalost ta strategija je još uvijek u fioci, jer nema ko da je sprovodi, ne postoji ministarstvo. Dakle, država mora da krene u preporod demografski i ekonomski preporod. Moraju da osnaže narod, moraju da im daju volju, da ih ekonomski pomognu, da zaposlene, zaposlene, čitav dijapazon mera koji je neophodan za preporod. Takođe, kako je rekao njegova svetost, potrebno nam je povratak iskonskim moralnim vrednostima našem narodu je potreban moralni preporod. I na samom kraju, ali ne najmanje važno, braćo i sestre, preporod srpstva mora da pođe od preporoda porodice porodica, ta mala domaća crkva, ta slika svete trojice na zemlji jeste baza rađanja i baza vaspitavanja. Porodica rađa i porodica vaspitava. To ognjište na kome se grejemo, nigde takvo ognjište i takvu toplinu ne možemo naći kao što ćemo naći u našoj porodici. Ja moram da vam kažem da sam imala izuzetnu čast da kao delegat Srbije budem pet dana u Moskvi, u Rusiji, u središtu pravoslavlja i da u hramu Hrista Spasitelja govorim o tome kakva je nekad bila srpska porodica koja je bila puna dece, a kakva je danas nuklearna srpska porodica bez dece u njoj. To je bila ovaj, velika čast za mene da predstavljam Srbiju, a a ono što sam čula na tom kongresu i kakvu sam snagu dobila i kakvu sam moralnu jačinu dobila kad sam videla braća Srbi su nam pokazali, braća Rusi su nam pokazali kako je moguće izboriti se sa belom kugom. Dakle, njihove statistike su bile sa 150 miliona ako se nastave abortus i ako se nastavi nerađenje, Rusi će se smanjiti na 100 miliona i onda si je vlada sela i dogovorili se i rekli su njet, ne može, ne može da bude prazna zemlja, jer postoji starozavetna mudrost, čije su ovce, toga su i planine. Hoćemo Rusiju da ispunimo decom. I onda su krenuli materinski kapital svakoj ženi koja se porodi 10.000 dolara. Za prvo i drugo dete veoma mala nadoknada, ali za treće, četvrto, peto, šesto, po 200 dolara svakog meseca pomoć. Nijedna žena majka ne može da ostane bez posla ne može da se dogodi da bračni par koji ima decu porodica nema posla, da nemaju rešeno stambeno pitanje. Dovoljno je samo da se obrate državi i država će im pomoći. Braće i sestre, da li verujete da Rusija koja je imala mortalitet iznad nataliteta i e, najstravičniji broj čedomorstava na svetu, smanjila je čedomostva, počela je da rađa i u septembru mjesecu kad sam ja bila u Rusiji oni su imali natalitet i mortalitet izjednačen dakle dobili su bitku sa smrću dakle pobedio je život pobedilo je rađenje samo to što se udružila crkva i država sinergija, to jedinstvo, to zajedništvo na putu trajanja, jer hoćemo da trajimo, hoćemo da trajimo, šta treba da uradimo, to jedinstvo, ta sinergija, ta snaga, ta moć, to je bilo čudovišno. Sad čitam, u dobila sam informacije da u decembru mesecu posle 40 godina Rusi imaju povećen natalitet, 186 beba je više rođeno nego što je umrlo, što znači sad su krenuli napred i sad donose nove mere što znači da put postoji i da je moguće. I mogu isto da vam kažem da su braća Rusi priredili divan festival mnogodetnih porodica. Inače, e, tako se i zvao kongres. Mnogodetna porodica je budućnost čovečanstva. I znate kakav je tom bio na kongresu? Kažu Rusi i njegova svetost patrijarh moskovski. Kažu, celokupna kultura smrti koja nam dolazi iz Evrope iz Amerike u vidu istopolnih brakova, u vidu satanizma, u vidu narkomanije, u vidu čedomostava u vidu alkoholizma, Zato da oni imaju problem s alkoholizmom i svi drugim podocima, stop, nećemo kulturu smrti, opredelili smo se za kulturu života. Gde ćemo da počnemo sa kulturom života i rađenja? Pa svakako u porodici. Zato su i kongres nazvali mnogodetna porodica i budućnost čovečanstva. A onda su napravili festival i pozvali su sve mnogodetne porodice iz cele Rusije, dakle iz svih krajeva Rusije, videli smo porodicu na sceni koja ima sedam 17. dece. To su bile porodice 5. do 6. do 17. dece braćo i sestre, ona oda radosti života, ljubavi koju sam tu doživjeli, i koju sam tu videla. Dakle, radujemo se što živimo, radujemo se što nam Gospod dao život. Dakle, ta oda radosti i života, dakle, kada bismo to mogli da prenesemo na naš srpski narod, ja se molim Bogu i ja se nadam, put svakako postoji, dakle, nadam se da ćemo i mi doživjeti takav Hrista Vaskrs. Dakle, naša braća Rusi su u tom pogledu zaista doživjeli Vaskrs. A mi se molimo našem svetom vladiki Nikolaju koji je dao nacionalni program našim Srbima i našem narodu i rekao pomozi Bože srpskom narodu da se oboži, da se složi i da se umnoži. Amin Bože daj. svi me pitaju, znate, ovaj, e, a znate e, šta mi je najlepše rekla jedna ove ovaj, sestra u Hristu, baš u ovaj, dvoru sam držala predavanje u Beogradu i ona, znate šta mi je rekla? Kaže, sestro, za takvo svedočenje koje ti govoriš, ti moraš da budeš majka Jugovića, devetoricu dece si trebala, sinova da rodiš, da bi išla tako po narodu i svedočila. Pa rekla sam i da je potpuno u pravu i jeste u pravu. I verujte mi, najveće kajenje u mom ličnom životu, sad evo kao da vam se ispovedam, kao da mi je pitarahilj iznad glave, najveći promaš u mom životu je upravo taj što nisam rađala. Ja sam vam ono dete komunizma, ono dete kojima su govorili šta rađati, pa nisi luda da rađeš, ja profesor u medicinskoj školi, svi jedno, dva deteta. Koleginica pedagog ostaju u drugom stanju. Da li mi verujete da je ono od svojih kolega, da kažem intelektualaca po navodnici, doživela da bude prozvana šipterkom? Zvali se ti si šipterka, rađeš, šta će ti treće dete? Prosto nije bilo u modi rađenju, tako su nam pričali. Dok je ti to ovaj, posticao na Kosovu da se rađa i svakom detetu bio kum posle 6.7. U Srbiji je tako vladala klima da je mora rađati, da treba postizati naučni stepen i treba, dakle, najveće moje kajenje u životu je to. Međutim, ja se stalno pitam, gospode, što mi nekog nisi poslao na put da me prodrma, da mi kaže, da me poduči. Znači, nije se našao niko na mom putu, pa ja sada, evo, doživljavam i ovu misiju, ovaj, svetu moju misiju, da ja ono što nisam uspjela u životu i ono što sam pogrešila, da prenesem na moje učenike, da prenesem na moju decu, evo, imam četiri unuka za sada, a bit će ih još stalno pričava, rađajte, rađajte, i mojim učenicima, evo sad maturanti za dva mjeseca će završiti, pa šta profesor kada radim, ako nemojte da idete na fakultete, da se ženite i da se udete i da rađate decu, pa zašto je to važno? Pa važno je i onda gde god mogu ja idem, širim, govorim, sejem, a gospod će dati da nikne, znate. A i najveće mi je zadovoljstvo kad vidim bivše učenike, posebno te devojke koje su kao maturantkinje bile u drugom stanju, pa su bile u iskušenju da ubiju dete, pa eto našla sam se ja na putu da obodelim, da osnažim, da stanem u, u svetinje života, pa mi je mnogo milo kad ih sretnem pa kažu joj hvala vam koju bi ja ludost napodavila, pa i ovo dete više volimo svog očinjeg vida, pa hvala, pa evo i moma koji mi bi ostavio i on se okrenuo dete je ljubav, znači svi su se oko deteta skupili i sad su u braku i srećni su, ja u sebi kažem gospode hvala jer ja znam da to nije moje, da je to Božija milost, znate. Ja sam vođena onim, vi idite, odite i duboko kopajte i posejte. Ako nikne, Božije je. Ako ne nikne, opet je Božije dopuštenje, znate. Jel hoće još neko nešto da pita? Ja sam sad evo po blagoslovu ušla u škole, počela sam da ulazim u školi i da se obraćam srednjoškolcima i mislim da je to mnogo dobro jer sam videla kao vaspitač da deca E, sa jedne strane ih zovu na, na, na seksualnu revoluciju, a sa druge strane niko im ništa nije rekao, ni o opasnostima, deca prosto ne znaju da začeto dete je svetinja i da je abortus zapravo čedomorstvo ili ubistvo. Znate, to deca ne znaju i onda veoma olako se upuštaju u te slobode, a posle toga nastaju komplikacije, steriliteti i tako. I ja smatram da je veoma važno da mi vas vaspitači, pre svega roditelji, a posle toga i mi vaspitači, decu uputimo i da im kažemo, deco, ovo je put, ne činite to, uzdržite se, čekajte, doći će vreme i za brak i doći će vreme za rađanje, doći će vreme za radost materinstva. Dakle, ako se opredelite za ovo, to nije put, to je stramputica. A na toj stramputici čekat će vas velika iskušenja i, i, i pogibelj duše. Dakle, moramo deci da kažemo, moramo da nakranimo njihove duše, a onda da im ostavimo slobodu. Gospod nam je dao slobodu. Gospod nas poziva, ajdete za mnom. Nisu svi pošli za njim. Dakle, on nam je ostavio slobodu. Ko hoće, neka uzme krst i neka pođe. Ko hoće, neka ide putem života. Ko hoće, neka ide putem stadamputice. Ali mi modamo deci da kažemo šta su putevi, šta su stadamputice. Zato je ova knjiga napisana, eto, da i malo to razbiste, da oni nađu neke odgovore na pitanja i ove, što mi je rekao jedan duhovnik vrednost knjige je što je sve sabrano na jednom mestu. Ima sjajni knjiga o narkomani, ali samo o pa o sektama, pa o pijanstvu, ali ovdje je sve sabrano na jednom mestu, tako da oni mogu da dobiju odgovore na svoje pitanje i da će Bog da imaju uho da čuju, znate, naše je da sejemo i da se molimo Bogu da, da prime ono što čuju. Kaži, brate. teorija da to doživljavaju majke koje u stvari ne žele. pa ja, um, ovaj, znači nisam e, stručna za tu temu, ja samo eto koliko je meni gospod dao, koliko mi je otvorio moj očinji vid kao majka da, ovaj, da tumačim, ne bi mogla stručno da kažem, ali na ovom mom putu istraživanja Znači, tačno sam nailazila na takve primere i čitala sam takve iskustva da one žene koje nisu sa radošću dočekale novi život u svojoj utrobi, dakle, koje su planirale da ubiju dete ili se dogodi spontani pobačaj ili ako ne ubiju dete, možete misliti, beba odbija da doji mleko svoje majke to sam, ovaj, to je dokazano, znači činjenički, a i događa se da se tom metodom histerotomije izvadi dete iz utrove majke u osmom mesecu trudnoće i ostavi se dete da umre. I ako Božijom milošću dete odbije da umre, dete preživi. Nikada emotivni kontakt sa majkom koju doživljava, dakle, od, od tog momenta ovaj, kao svog ubicu ili majku koja nije ga prihvatila, ne želi nikakav emotivan kontakt sa majkom. Postoji jedna Amerikanka koja ide i drži predavanja upravo protiv čedomorstva i govori evo ja sam bila osuđena na smrt, moja majka je ubica, htela je da me ubije i onda govori o tom svom iskustvu kako je ona beba koja je odbila da umre. Znate, mnogo, mnogo pitanja je vezano za tu temu Sjećam se u, ovaj, u patrijarši e, završeno je predavanje i sad, znate, ja imam, moj stav je protiv čedomosti u bilo kojim okolnostima. Dakle, gospod šalje bebu, mi moramo da se pitamo zašto nam šalje dete, kako nam dete šalje, dakle, mi to dete rađemo bez bilo kakvog razmišlja. Čim ga je gospod poslao, znači, kako je majka Božija rekla preseta bogorodica, evo sluškinje gospodnje. Dakle, mi smo kanal kroz koga gospod šalje dete, a uzvrat mi se spasavamo rađenjem dece. I verovatno sam ja sad to mnogo naglasila, ja sad znate, kad me uhvati zanos, kad govorim nekad i ne znam ovaj, e, da li sam nešto prenaglasila i vjerojatno sam ja to prenaglasila da sam protiv čedomostava i tako dalje i ustane jedna ovaj, sestra u Hristu pitanje koju ona muku ima znate svi mi imamo, svi mi nosimo krst svoj na plećima. E, tako je malo agogantno, malo ovaj, prosto svađalički postavila pitanje. A šta, gospođo, ako je dete, utvrdi se da je dete bolesno utrobi majke, nećete da kažete valjda da i onda treba ovaj, ostaviti dete da živi. Ali tako prosto, znate, kao kad neko gura prst u oko, hoće svađu. I sad ja kad su takve situacije, znate, ja sad ne mogu da snishodim njoj, da odstupim od svog mišljenja, a ne mogu da, ovaj, da sad budem agresivna zato što će možda povrediti pitanje kako iskustvo ima i, i šta nju muči kad je tako pitala i ja onako u sebi uvijek se pomolim gospode pomozi mi, e, nauči me šta da kažem i, i kako da odgovorim i javlja se jedna doktorka zove se Milijana Savić u Beogradu živi i kaže jel mogu ja da pomognem profesorki da ja odgovorim i ona ispriča jednu životnu priču znate koja je veoma interesantna ona je bila doktorka u Sarajevu imala je jedan bračni par lekara divni ljudi ugledni imali su dva, dva deteta i kad je treći puta doktorka ostala u drugom stanju utvrdi se da je dete mongoloid dakle došlo je do ovaj problema u začeću i dete mongoloji. I svi, od prvog do posle, čak su išli u inostranstvo na te neke savremene doklade da utvrde jel tačno da je dete bolesno, svi su rekli abortirajte, ubite dete. Dete je bolesno, imate već dve deteta, šta će vam to bolesno dete i tako. Međutim, slava Bogu, pošto oni e, su hrišćani, svetosavci, pravoslavci, imali su svest o tome da je to ubistvo deteta, a stalno su se pitali, a zašto sad nama tako dete? Jesu se pitali, ali slava Bogu rodili su dete i to detence mongoloidija rođeno, dečačić i kad je počeli ovi događaji u Sarajevu 91. druge godine, ovaj rat, ona krvava razdeoba one naše Jugoslavije, dete je imalo godinu dana. Ova doktorka koja sve to govori, Milijana, ona je um, izbegla u Beograd i kao lekar imala je grižu, godižu savesti šta se sad dešava sa njenim nagradom i onda je svoju porodicu ostavila u Beogradu ona se vratila kao lekar da pomogne. Znala je da će biti veliki pokolj iz hotel u Sadajevu i sad se spremaju pokolji, ovaj, prete muslimani, ulaze u kuće, čitave porodice masakriraju i sad su pozvani um, organizaciju koja je bila doktorka Milijana, pozvala je čitave porodice porodice da, se, da beže za Beograd, da se iseljavaju u Srbiju. Treba da dođe deset autobusa. Međutim, na granici muslimani zadrže, nađu um, ovaj, neku neispravnost i samo dva autobusa dođu. I čekaju porodice, čekaju deca, čekaju ljudi u te autobuse kao u spasenje. Ako izađu iz Sarajeva, živeće. Ako ostanu, pitanje je da će preživeti. I pošto nema dovoljno autobusa, a mnogo ljudi, oni moraju da naprave selekciju i onda kažu u autobuse da uđu samo roditelji sa bolesnom decom. I kaže ta moja prijateljica i kaže celom skupu šta mislite vi, šta je ta majka, moja koleginica doktorka, pomislila tog momenta kada na čelo kolone stave to dete mongoloid, pa onda zdrava dva deteta i oni ulaze u autobus. Kaže, ona je pala na zemlju, ljubila je zemlju, okrenula pogled sa nebi i rekla gospode oprosti mi ja sam se pitala zašto meni tako dete ja sam ispitivala gospode tvoju promisao a nisam smela evo ti si mi ovo dete poslao za ovaj moment za ovaj trenutak da mi spasi celu moju porodicu i zaista porodica je spašena i oni sad žive u Beogradu i srećni su eto vidite jedna životna okolnost i kad je ta doktorka to ispričala ova gospođa više nije postavljala ni jedno pitanje, znate. To su one dileme, da li dete začeto u incestu ili začeto u silovanjima ili dete za koje se utvrdi da je bolesno, da li ga treba ubiti ili ga treba roditi. Znate, to su sve jako delikatna pitanja. Eto, ispričala sam vam jednu, jednu situaciju, delikatnu. A takvih je, znate, na, na stotine je takvih priča životnih. Ako nemate više pitanje, ja vam se zahvaljujem. Kažite. Da, jeste ga znali lično? Koliko, današnjih ginekologa imaju svi yes. da pomenu te devojke koje yes. treba da se pomenu šta i te koje ubiju prvo da šta se desi, posle nemaju da li bi sve da ga imaju. Yes. I mislim da gre je najveći nosilaš ginekologa. Šta da vam kažem, šta da vam kažem, evo u mom Kragujevcu nesrećnom, znači Miloševa prestonica, moj Kragujevac, skoro smo imali tragediju pre par meseci, znači lekar ginekolog koji radi te visokorizične trudnoće, zašto radi, zato što se to dobro plaća, primio je hiljadu evra, čuli ste, pisali u štampi, došla je mlada ženica iz Čačka i takve su komplikacije nastale, probušena materica, dete šesti mesec, već veliko dete. Znači, to su detalje, pošto mi je sin lekar pa mi je pričao iz bolnice te detalje, to vam je kosa da vam se digne na glavi, kakav je ta čin bio i šta je bilo. Dete je ubijeno za hiljadu evra, on je otišao u zatvor, pošto je materica probijena i počela sepsa, žena je jedva spasila život, platila je da ubije svoje dete, jedva je glavu živu izvukla, ali nema matericu više, više nikada neće postati majka. Visoku, visoku cenu je platila. Znate, ja isto mislim kao i vi. E, znate šta mislim? Mislim da na ovom e, putu spasavanja srpskog naroda za sve ima posla. Pomenula sam crkvu i državu. Modan da pomenem Srpsku akademiju nauke i umetnosti. Braćo i sestre, šta je elita srpskog naroda? Ko je to elita? Dakle, elita su ljudi koji se stave na službu svoga naroda i svoju pamet iskoriste da pomognu svome narodu. Šta rade naši akademici? Sede u kabinetima i pišu, niko nije izašao, niko nije došao kod političari, rekao ljudi, dajte da radimo, dajte da pomognemo mnogodetne porodice, pa nestajemo, smanjujemo se, prazni nam se prostor, naselit će neko. Naučnici su izračunali E, kada će Srbi biti manjinu u svojoj sobstvenoj zemlji. Pa to je kada će umreti poslednji Srbin ako se ovako nastaje, ako bude Božje dopuštenje da nestanemo, ako se budemo u zlu i dalje ovako. Dakle, Francuska sedam književnici neka pišu o rađenju, neka izađu na medije. Mediji, znate šta mogu mediji? Mediji čudo mogu. Ljudi mnogo veruju medijima. Ako bi mediji krenili u jednu akciju preporođaja, poziva da se rađa, da se od Srbije napravi veliko porodilište. Onda mi profesori, ne može profesor sa dnevnikom samo da ispredaje lekciju i da izađe iz učionice i da ga ne zanima šta se dešava u duši jedne mlade devojke, u kojoj je ona dilemi, onda možda nosi dete u svojoj utrobi, a ne sme nikom da kaže. Meni se to u Lazarecu dogodilo, da mi anonimno postave pitnje, da kaže, profesorka, pomozite mi, očajna sam, ja sam zakazala za sutra abortus, a vi ste danas došli da mi kažete da ću ja biti ubica svog deteta. Očajna sam, molim vas, pomozite mi. Ja sad gledam, 700 dece gledam po sali, svaka devojka može da bude ta. Znate, i vi sad ona je sama, nije rekla roditeljima, momak joj okrenuo leđa, ako mu uopšte rekla, spremila pare i pošla da ubije svoje dete. Pa kad je čula šta je to, ona sada bi da ostavi dete, a kome da se obrati. To nije tako lako. Ja, ja se suočavam sa tim i znam da to nije lako. To mi vaspitači, roditelji, ginekolozi, dobro ste rekli, zašto ginekolog ne bi svakoj ženi koja dođe rekla ma rodi dete, treba da rodiš dete, vidi da nam nestaje država, pa mi imamo odgovornost prema ovoj zemlji koju smo dobili u nasljeđu od Svetog Save, zašto da, da ubiješ dete, idi ustani sa tog stola, razmisli pa dođi za mjesec dana ili nekako da je ubedi, a ne samo da gleda koliko da to košta. Kada sam ja kod njegove svetosti patrijarha Pavla Blaženo počivšeg iša za blagoslov, on mi upravo to ispadiče što ste vi sada rekli. U peći, on je tada bio vladika, Naša srpkinja nosi treće dete, već znate kako stanje na Kosovu, neizvesnost, odlučila da ubije detence. Došla ispred ginekološke ordinacije, vrata odškrinuta i ona sluša razgovor lekara, ginekologa, šiptara i jedne šiptarke koja leži u ginekološkoj stolici. I on je pita na šiptarskom, što si došla? Pa došla sam da abortiram, ne mogu više da rađam, imam šestoro dece, dosta mi je a on ginekolo kaže sram te bilo, kod hođiću da te tužim. Ustani sa te stolice, imaš da rodiš još jednog Skenderbega, treba nam da osvojimo veliku Albaniju. Ustani i ona ustaje i odlazi. Ulazi ova naša srpkinja posle te priče, on kaže, sestri, spremite instrumente za abortuski retu. A ona kaže, doktor, a što mene ne pitaš koliko ja imam dece? pa što, me to što mi se to tiče, ti si došla sama. A što mene ne ubediš da ja ne abortiram? Kaže, što bi te je ubeđivo, ti si sama došla. A u njoj se probudi onaj srpski nad pa kaže, e nećeš da ubiješ, i ja ću da rodim jednog Miloša Obilića, da spasimo sveto srpsko Kosovo od vas šiptara. I ustane, i zaista odustane, i čuje njegova svetost tu priču i pozove tu ženu i kaže joj, e, rodi, da će Bog da bude muško, da ga zovemo Miloš, a ja ću da ga krstim. I zaista se rodio Miloš i njegova svetost ga krstio. I onda mi ona rekao, Biljana, idite i pričajte, sejte, budite narod, Pozivajte ih na ljubav, neka rađe iz ljubavi. Ako neće iz ljubavi, ma neka rađe iz inata, kao što je rodila ova srpkinja, pa da se namnožimo, da nas ima, da sačuvamo zemlju i da ispoštujemo Božju zapovest. Rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. To je bio njegov blagoslov. Kaže, što? E, ja mislim da žene nisu krive za odstup među problemima i partijima. Ako vi nekog volite, taj dio koji ide na vama samo seksualno, prosto žena dođe je e, kao objem. Da. Šta da radim? Ja čim da sam djete, da školujem, porodica mene podržava. I onda ovaj, dolaze sve stvari. Ja sam čitao vašu knjigu, knjiga odlična, ovoga samobistva, prostitucija, droga, sekse, je prosto roditi djece i ne znate šta ćete s njim, da bi djete usmjereno na pravi put, Jeste, jeste. Sad si otvorila <clears throat> pitanje tih maloletničkih odnosa i maloletničkih trudnoća. Znači, ja upravo novi moj predavanjima pozivam mlade devojke da se uzdržavaju, da čuvaju svoju čestitost, da budu device obasjane suncem, pa tek kad pronađu čoveka svog života, ono koji neće da ih tretira kao objeka za svoje življavanje, nego da udruže se dva bića u jedno, pa pred gospodom da svedoče ljubavi, gospoda im šalje dete i da to dete koje dolazi na svet bude radost. A ne iživljavaju se momci, pa onda kažu, a otkud ja znam da je to moje dete, ja i nosim takav jedan film i pokazujem mladim devojkama šta će doživjeti od tih momaka koji su ih oplodili, to je istina, prosto takva je praksa, takva je i onda dožive i poniženje i budu u situaciji da budu ubice svog sobstvenog deteta. Znači, e, najveće zlo, verujte mi braće i seste nam je načinila ova seksualna revolucija koja orkestrirano ide iz Amerike. Znači, plaćaju se udžbenici za seksualno obrazovanje. Ja kažem u Beogradu ljudi, pa nama treba porodično vaspitanje. Dajte decu od malena da učimo radosti porodičnog života, da ih učimo da jedva čekaju da kad stasaju budu pogodični ljudi, da im govorimo o toj svetoj vatri sa pogodičnog ognjišta, da ih u tom smislu vaspitavamo. Mi nemamo pogodično vaspitanje u školama, ali imamo seksualno vaspitanje. Vi nemate ovdje u Crnoj Gori, ali Vojvodina kao obavezan predmet ima seksualno vaspitanje. I verujte mi, ništa gnusnije od tog učbenika u svojim rukama nisam držala. To što neki lekari kažu, a da, treba deca da se obaveste. Verujte mi, taj predmet ima za cilj, to je jedna produžena ruka seksualne revolucije. Znate kakav im je cilj? Da ubiju stid i sram kod devojke. Vi kad ubijete stid i sram, kad devojci ne, ne pocrveni obraz, vi odmah znate da ta sutra niti će biti majka, niti će biti supruga, niti će biti domaćica, niti će moći da vas pita svoje dete, ona može da bude vaspitana da bi vaspitala. U tom učbeniku ćete naći kako su istopolni ljubavi proizvod novog modernog doba, ako niste znali, to je savremeno dostignuće, a zašto neko ima protiv? Kaže, pa ima tu i prednosti, ne možete da ostanete u drugom stanju. A cela knjiga je kako e, dete pripremiti, oprostite mi časni oci, za bezbedan seks. Dakle, bezbedan seks. Kako da se širi seksualna revolucija, a da, se, da ne dođe do začeća, da se ne začne dete. To je znači Sodom i Gomor. I svaka druga reč, neželjeno dete, neželjeno dete. U zemlju u kojoj hara bela kuga, u zemlji gdje se radujemo svakom novom biću i kažemo dobro je, hvala ti gospode, evo nade u budućnost. Vi nećete naći željeno dete, nego samo neželjeno dete. I planiranje, odloženo materinstvo, ubite vi sad dete svoje, to se ne zove ubistvo, ne. To se po modernoj tehnologiji zove odloženo materinstvo. Možete misliti kako su to sve uvili u oblande da naša deca ne znaju, deca naravno da ne mogu da znaju, ne mogu da se sete. A kako je gospod sve lepo ustrojio? Bliskost, osoba suprotnog pola, pa iz te bliskosti nastaje začeće. Pa to je milost Božija, gospod tu interveniše i tog momenta kad se dogodi začeće, tu je prisutan lik Božji. gospod daje besmrtnu dušu. Dakle, to nije samo ubistvo deteta, ti ubiješ besmrtnu dušu gospodnju. Pa posle devet meseci dete dolazi na svet. Pa anđeli se radoju o rađenju svakog novog deteta. A šta smo mi danas od toga napravili? Bliskost, da. Eto, i taj učbenik uči. Bliskost, sve je dozvoljeno, kako da ne. Braćo i sestre, najmoćni profiti, to vam tvrdim kao ekonomista, ekonomista sam, danas jesu u polno industriji. Šta je sve čovjek smislio za svoje zadovoljenje? Šta sve radi da bi zadovoljio svoja čula, use, nase i podase. To je deviza modernog doba. I nikako da dođe do začeća. Sprečiti začeće po, sve, po svu moguću cenu. Dakle, da se spreči začeće. Farmaceutske industrije najveće profite imaju upravo na tim sredstvima kako da se spreči začeto dete. A ako ne uspiju da izbace začeto dete, e, onda se postavi pitanje, aha, do desete nedelje možemo da ga ubijemo u abortusima. Dakle, farmaceutska industrija je takve stvari izmislila koje nazivaju takozvanim kontraceptivnim sredstvima. Evo, deca kad odu kod lekara, kaže, znaš, ove pilule, one su mnogo dobre, pa prolepšavaju, pa um, ovaj, odlaze bubuljice i tako dalje. A lekari neće da kažu deci da je svako kontraceptivno sredstvo abortivno braćo i sestre, ne postoji kontraceptivno sredstvo. sva sredstva su abortivna. Šta to znači? Znači da se muški i ženska ćelija spoje, da nastaje novi život. Tog momenta kada se spoji nastaje novi život, dakle tu je besmrtna duša, tu gospod interveniše. Samo što je to začeto dete sićušno, to je jedna tačkica, zovemo ga zigot. I šta sada biva? Devojka popije pilulu 24 časa posle i ta pilula ubije taj zigot i izbaci ga van ili devojka ugradi spiralu u svoju utrobu i kaže a ništa ja sam sprečila trudnoću nije tačno trudnoća je nastala novi život je nastao i kad se materica otvorila da primi tog začetog zigota kako bi se ugnjezdio za utrobu odnosno za zid materice svoje majke ta spirala luči neke otrove i ne dozvoljava zigotu da se prilepi za zid materice nego on kruži kruži kao ona legenda o, o, ne o Sizifu, nego o, mm, kako se zove ona grčka legenda, ovaj, kako je u sobi puno i hrane, a ne može da dođe do hrane. Tantal, e, bravo, če tantalove muke. Pa hteo bi da, do, vodu, a ne može da dođe do vode i u sobi pune hrane umire. E, tako i zigot. I onda zigot umire i žena ga izbaci u vidu oskrbnog krvarenja i nema pojma da je upravo ubila dete. Braćo i sestre, da li ubijemo začetak zigota posle dana začeća ili posle E, pet dana ili posle u činu e, abortusa deset nedelja, kako kaže zakon, ili rodimo dete u e, ovaj, porodilištu i kao što rade majke stave bebi kesu na glavu pa udave ili izađu iz porodilišta pa bacu u fekalije kao što čitamo da u zemlji u kojoj hada bela kuga deca iz fekalije, bebe bačene, znači užas, užas. Sve je to ubistvo. S tim što su ovo abortusi, a ovo zovemo velikim abortusima. U stvari, to je sve čedomodstvo. I to deca ne znaju. I to deci treba reći. I treba im reći otvoreno. ali to treba da radi djece, nema uslove da ga školi, da ga odgaja, i ako nema povodnog područja. Znači, žene krive za te baš. Ovaj... Pa znači, te Da, da. To sam e, na više mesta čula da se devojke žale da su muškarci mamini sinovi, da su previše zaštićeni, da nisu spremni da uđu u brak, da veoma lako kažu devojci da abortira i tako, da su previše zaštićeni, pa nezaposleni i tako dalje. To se vraćamo na temu da država mora da... Da, da. Jer, znate kako, za oltadom vaspitanja suvereno stoji majka i uvijek je stajala majka, ali otac je stup porodice. Znate, otac je taj koji će obezbediti materijalno, otac je taj koji je glava i otac je taj koga sluša i supruga i koga slušaju deca i on odgovara gospodom za svoju porodicu, da. Jeste, pa znate, supružništvo, to je reč slovenskog porekla i to znači upregnuti se u žrtvu, u jadam, biti suprug, znači ući u jaram zajedno s osobom suprotnog pola, ali podjadmiti se u žrtvi ljubavi, rađanja, prilagođavanja, svetosti, braka i tako dalje. I sad, ko nije spreman na žrtvu, on izbegava, on ne želi. Zašto imamo sad vambračane zajednice? Jer niko neće da uđe u tu zajednicu s ljubavlju i žrtvom, nego radi telesne pohvate, znate. I to nam je problem, ono što imamo mnogo vanbračnih zajednica. Ja <laughs> Na strani žena, pa i ja svakako. Izvalite. Ovaj novi pravac i zapad pravci koji rade sve ono što Ja sam duše prošao sve te mode i bibličkih ovih zapadnih eh, vrijednosti. I prepoznajete ih, jel? Da, da, Ali jednu stvar koju sam prepoznao, znam da ovaj, stiču mišljenja, u zadnje vrijeme dugo se drži moda jedna kod djevojčica koja eh, ima dvije čerke, pa sam to pokušao da im objasnim, niski struk fabrice, ovaj, koji praktično je toliko se dugo održava, jedna se taj, taj snim nije održao da se toliko yes. deceniju bukvalno i možda više, a to je po meni pogibeljno za yes. upravo taj yes. e, raspodni, yes. kako kaže utrugu, ovaj odnosnu yes. Yes. Koja recimo od 12 godina počinje da e, istura na hladnoću ono što treba yes. Yes jest. Potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu, to je isto jedna od podvala koje dolaze sa strane i jedan od načina uništavanja srpskog naroda. Ali to mladi ne prepoznaju. Ali mi pošto prepoznajemo, znate, mi onda govorimo, ja recimo govorim mojim učenicima i ne dozvoljavam kod mene na času da su tako razgolićene. Prvo, mora da postoji kodeks oblačenja u hramu znanja kakve su škole, a drugo, mnogo ružno deluje, a E, a najvažnije je to da je to namerno smišljeno da bi devojke dobile upalu jajnika i uglavnom te koje su pratile modu kasnije, u kasnijih godina kad ih se dete ja oj pa sterilno sam, pa lečim se, pa imam problema. A to je to. I sad... Da. I sad kad ja, znate, pričam deci, pa pošto oni mene stalno, ja im stalno to pričam, pa malo im budem i dosadna, jel da, oni vole druge priče, ja onda nađem neko koji je autoritet u medicini, pa onda zakažem predavanje, pozovim i povedem učenike i kažem, e sad ćete da slušate predavanje. I sad kad neko govori, znate, koji je sveta medicine, pa to objasni kako tu nastaju procesi, kako nastaje upala, kako ovaj, jajna ćelija više ne može da emituje ovaj, e, plodnu ćeliju i kako ne može da dođe do začeća i tako dalje. I one vidim nekoliko dana pod uticajem tog predavanja spuste malo bluzice i tako. I malo kad dođe vreme one opet zaborave šta su čule i tako. Dobro ste to uočili, to isto mislim. I isto mislim da će i ovog leta i zimi tako, tako rade, da po cenu da budu moderni, po cenu da budu... To vam je još jedna podvala. Da. Oni ono. da. Mnogo, mnogo podvala ima srpskom narodu, a ne prepozna. A znate šta je sad moda u Srbiji? pošto imamo mnogo momaka neoženjenih, negde 350.000 momaka i 250.000 devojaka koje se gledaju, devojke kažu šta je ovo, nema momaka, ne mogu da se udem, ne mogu da nađem svoju drugu polovinu, a momci kažu šta je ovo, nema devojaka, a slobodni izlaze se, gledaju se i ošte se ne vide, to je stvarno jedan fenomen i zanimljivo, a zamislite kad bi se uzeli, to bi bilo pola miliona, samo jedno dete da imaju, to je ceo jedan grad, jel da, i to veliki veliki grad dece. I sad vam je nastala moda posebno tamo kod nas na Zlatiboru, pošto mnogo imamo makati domaćina koji bi se da se žene, da nastave lozu, da očuvaju imanje i tako dalje, dovode im Albanke i to muslimanke odlaze u Albaniju, nastoji to sad biznis u Srbiji, takozvane navodađinke, koliko imaš evra i koliko možeš da platiš, plati mladu i dovode Albanke. I to vam se sada dešava i šta rade te Albanke? Niti pređu u pravoslavlje, niti uče srpski jezik, Znači, srbini hoplodi oplodi, rodi dete i ona svoje dete vaspitava u svojoj veri, u svom duhu. tu da svoje ime, znači ime ovaj albansko dete nosi i šta da vam kažem, kažite sad vi meni. Je to sad u redu ili je to podvala još jedna srpskom narodu ili... Molim? Da. Dobro, ali ovaj, sad je malo tu drugačija problematika, ali ovo znate, odu u Albaniju, u planinu i dovede ciljano devojku i kaže ti se uda. Ja, ja lično, ne znam, ja ne kažem da sam upravo, ali ja tu vidim još jednu podvalu, jer oni imaju strašnu strategiju, da naprave veliku Albaniju i na mnogo frontova deluju, imaju strategiju i samo korak po korak se približavaju svom cilju. A mi gledamo i ništa ne vidimo. I slušamo i ništa ne čujemo. mi vidimo na Kosovu 2 miliona šiktara, a bilo ih je 140.000 61. godine. Znate šta da budu Evo to je rekla ova devojka. Dakle, evo žene da preuzmu inicijativu. Dakle, nijednog Nemanjića nije rodna srpkinja. Nijednog, ali je rađena srpkinja. Da taj je se nije sroženio, kao se prihvati taj pozvat divorac, nego se udao. Mhm. Udao se. Čim je dao ime, tu treba tražiti rešenje, yes, yes, yes. Pa kako naša sveta Jelena ona ne primila pravoslavlje kad je došla i rodila nam naše careviće Dragutina i Milutina. Znači taj Srbin treba, ako hoće Albanku da je postavi uslov, da je prevede u pravoslavlje, da je nauči srpskom jeziku, jer je bitno ne samo taj brak, nego to dete, čije je to sa dete? i kako se to dete vaspitava i sutra kad bude stani stanipanija, oni jedva čekaju, oni tačno imaju limitirano kada, šta, kako, kako se vuku potezi i kako idu ka stradanju Velike Albanije, tačno znaju ko šta treba da radi. A mi ćutimo i gledamo. Znači, to nema naroda koji samo ćuti i gleda skrštenih ruku i ništa ne čini. Yes, yes, the Begawan. čim smo tu, čim nam je okladila ljubav prema gospodu, čim smo se udaljili Ja sam rekla, braći i sestre, mi moramo da se izmirimo sa gospodom, moramo da se pokajemo za naše greke, Kad se budemo izmirili sa gospodom, nama će se otvoriti e, srce, otvorit će nam se um, otvorit će nam se vizija. Gospod će nam dodati snage da stavimo sebe u službu odbrane svog naroda i odbrane svoje domovine. Ne možemo mi mlaki smo. Kaže, ja volim svoju svoju domovinu. A idem sad da uvedim abortus. Čekaj, pa kako ti voliš domovinu, a radiš abortus? Pa ti ubiješ budućnost svoje domovine. Ko kaže? kako ko kaže, kako voliš domovinu? Pa napadavi e, ličnu žrtvu ako nećeš da rodiš sebi dete, napadavi radi domovine. Kako su se žrtvovali naši preci, braćo i sestre, da je sreće, da se na časovim istovi evo pričam sa koleginicom, istoričarkom, mi moramo decu da navedemo da se zaljube u našu prošlost, da se zaljube u naše svetitelje, da se zaljube u naše ljude koji su bili spremni da daju život za svoju, da oni budu izvod, da oni budu snaga. Aha, pa kako je ta majka Jugovića devetoga dece žrtvovala? Nađite mi danas srpkinju koja će da kaže, evo žrtvujem decu za, neka idu odate da se spasi ovaj država. Pa imali smo posljednji rat, pa smo videli. Moji Kragujevčani su prvi na, na 500 km dezertirali, svi se vratili, sinovi jedinci, majke ih pozvale i da ne širimo temu. Da, Dakle, tek kada budemo se izmirili sa gospodom, kada budemo se ovaj, zaljubili u naše predke, u našu prošlost, u naše otačestvo, tek ćemo tada biti spremni da damo žrtvu. Znate, ja kad izvodim moje maturante, ja i pitam, deco, gdje vidite sebe, kako ćete da pomognete Srbiji? Pa od dva zavisi budućnost Srbije. Gdje vidite sebe? Kaže, mi ne vidimo sebe nigde, mi idemo. Gde ćete, deco? odosmo smo preko okeana, odosmo u Evropu, ovde nema perspektive, kakva zemlja ne zanima. Pa deco, ostaće Srbija zemlja staraca i samaca, pa šta će, pa propašće kuće, propašće nam zemlja. Kaže, što se to nas tiče? a ja im ispričam kako u vreme Miloša Obrenovića još uvijek nije bilo obrazovanja u Srbiji, seljačka Srbija, a onda dobrostojeći srpski domaćini prodaju zemlju i prodaju stoku i svoje sinove nadarene pametne opreme i pošalju u dva centra, Beč i Paris, to su bila dva centra gde su išla naša deca da tamo uče nauke, da oplemene svoju glavu znanjima i čim bi dobili diplome oni nisu ostajali da služe tuđinima, nego su hitajući se vraćali, kažu, a sad idemo da svoju pamet stavimo na službu svome otačestvu. Znate šta kažu moji đaci? Jao, pa profesorki, izvinite, ne smemo da kažem, pa kažite, deco, pa nekako zvučite demode demode, nije to više u modi, sad je u modi oškolovati se o trošku države, to je 300.000 dolara, a onda otići da svoju pamet staviš na službu Nemcima, Austrijancima, Kanadžanima, Amerikancima. I dok naše Srbi, braći i sestre, 4 miliona Srba se topi i asimiluju u dijaspori i dok mi zidamo Nemcima kuće i dok zidamo pravimo puteve Amerikancima i dok podižemo prosvetu Kanadžanima i dok njima zidemo kuće, naša kuća se ruši do temelja. Samo pogledajte sela kako nam izgledaju. Iz kuća drveće, niče, napuštena domaćinstva, napuštena ognjišta. Samo se pita naši predci kada pogledaju tu svoju domovinu i ta svoja ognjišta, šta li misle o svojim nasljednicima i šta misle o nama. Jesmo li dostojni? I da li smo dostojni ovakvih predaka kakvih, kakve smo imali? Kažete. Jako mi se svidao vaše predavanje. Divim vam se na vašoj snazi, na svemu tome što radite. I sa i poštovanjima s obećam da slučajno vi ne doživite e, lično ovo što ću da kažem. Ali mislim da su upravo e, generacije ili dve pre nas unazadili našu generaciju i sada od nas traže pomoć. Oni su e, imali materijalna dobra, oni su imali mogućnosti, oni su imali porodinska bolovanja, oni su imali rješeno stambeno pitanje, oni su mogli da imaju po desetoro djece i da žive u Ali to nisu iskoristili. Naše uh, roditelji nas nakaradno pitali, ko je pomalo zakačio od pradede, dede ili babe da nauči nešto pametno i valjano, on je možda malo zakačio, ko nije imao tu i to zakačio i sada imate e, podstanare sa jednim ili dvoje djece, majke bez posla, bez porodinskog bolovanja. Konkretno nama u firmi su rekli koja ostane trudna, može odmah da dođe Ja, sam tu firmu, e, u toj firmi od prvoga dana, osam godina već tamo radim. I sad nam se spremaju onako da nas kući pošalju. Mislim, ili kod nas... E, o fakultetskim diplomama radimo Moje učenice koje završe ekonomski fakultet i sad u bankama hiljadu kandidata za, na radno mesto, konkurs i sad ovaj, nju pozovu i kažu u četiri oka potpiši ovaj papir, ona čita na papiru, kaže obavezujem se da se u naredne četiri godine neću udavati i neću rađati djecu, Zamislite u zemlji u kojoj je kada Bela Kugona dok je završila fakultet, dok se zaposlila, već ima 32-3 godine i naredne četiri godine da se ne udaje dolazi fertilni period. Dakle, namjerno nas uništavaju. Potpuno se slažem sa vama. Tačno je da je bilo uslova, ali E, nije bilo, kako da vam kažem, to je onaj period obezbožen, onaj period ateizma. Znate, kad smo gospode izbacili iz škola, kad smo ga izbacili iz države, kada smo ikone pobacali, kada smo jačali neko samoljublje, silu, potpuno smo bili na stranpotici, nismo živjeli u ljubavi sa gospodom, zato nismo bili spremni da rađamo. Međutim, da vam kažem, vi ste potpuno u pravu su vam rezoni. Bolji su uslovi bili nekada, slažem se, nego danas ali to što su naši roditelji pogrešili, to ne znači da mi sada moramo na tom putu da se valjamo i da mi nastavimo. Ajde mi da napravimo podvig, ajde vi mladi napravite sada revoluciju, napravite ovdje od Crne Gore i od Srbije porodilište veliko, dajte da se rađemo, da zadržimo zemlju, Jel kaže starozavetna mudrost, čije ovce toga i livade toga i pašnjaci i tu nema velike mudrosti gospod nije rekao neka se muslimani rađaju neka se ovi ne rađaju ne gospod je rekao rađajte se i množite se ko poštuje zapovest on je u savezu sa gospodom i gospod ga blagoslovi nećeš da rađaš ja ti šaljem dete ti gubiješ ja ti opet šaljem dete ti gubiješ pa izvinite to je naš greh znate to je naš greh. Ajde mi da učinimo nešto, da, da se ne pomjerimo. da vam kažem, braćo i sestre, sada i ovde. Niko nema prava da kaže, meni se ne tiče. Aha, ovi nadiru, ovi će se useliti u moju kuću. Aha, jedno jedinče meni se to ne tiče. Niko ne sme da bude ravnodušan. Mi nemamo pravo na ravnodušnost. To šta su radili i šta su mogli, to možemo da napravimo kritiku. Ali ajde sada da vidimo šta mi da radimo. Evo, ja edukujem to, imam to svoj dar. Neka ginekolozi, kako kaže gospodin, ubeđuju da rađe neka država po ugledu na Rusiju daje novac, neka otci ispovedaju, neka skidaju greh za učinjena čedomorstva kako bi se žena očistila da bi mogla da dobije blagoslov da rađa, neka Srpska akademija ustane, neka svi ustanu kao jedan. Mislite da bi gospod ostavio bez rezultata? Ne bi verujte. Kad bi gospod video našu žrtvu i ljubav i našu spremnost, mi sve kažemo fali nam ovo, fali, verujte, ono što nama nedostaje jeste ljubav i spremno za žrtvu. Kad bi Gospod to prepoznao nama, pa mi bismo sila postali, napunili bismo zemlju i decom i sve bi bilo bolje i više bismo se radovali i više bi ljubavi imali. Ovo sad što imamo to nije ljubav, to je samo ljublje, samo življe. Znate? Jer ti ljubav kad pretačeš u drugog, to je prava ljubav. Evo jedna predstavnica mladih. Kaži drža. Dobro. I one su sve jako imaju, znači, bolovanje, sve plaćene i sve. Sve svako je ovaj, tema, kad se o tome povede reč o rađanju, kako ću podstanat sam on. A svaka od njih puši. Ima mobilni iPhone. Ima mobilni, znači sve moguće aplikacije, sve, sve yes. potpuno <laughs> ovaj, znači prate normalno sve trendove. Znači to sve mogu. ja mislim da, svaka devojka treba danas da ima veliku prvo volju ovaj, ljubav, jest. Ovaj, i da se baš tada kada, kada se najmanje možda nadaju, ovaj, yes. Jest. I se tako, možda to nije taj poslodavac, znači će se neko drugi. Jest. Sigurno ko će pomoći. Da, da. Znači, neko od je, nađe se uvijek se, znači, samo se treba odlučiti, znači da, jer godine prolaze, yes. znate sami da, da, da žena ima... Ovaj, Fertilni ovaj, period kada može da gađe znači, tačno. Tako da se kaže, znači, nema uslova, ne mogu, znači, mora. A još jedno, da se što je rekao za spontani pobačaj, to je baš onako iz, iz mog iskustva, znači, ovaj, Božja volja, znači... Božje dopuštenje. Možda, možda ne greh te lične osobe, možda neke iz porodice, iz druge generacije. I ne treba odustajati, znači uvek treba mm -hmm. znači, moliti se, ispovediti se, pitati se šta je, da. I onda Bog to sve uredi i posle. Mm je divno, čestitam. E, poklonit ću ti knjigu, majci tvoje deci na poklon. Da vam kažem, znači sve ste divna, sjelo, sad si je rekla, znači nemamo dovoljno ljubavi. Znate, ljubav, ljubav podrazumeva žrtvu, znate. A šta je ovo? Hoću mobilni, hoću da se obučem, hoću da putem, to je samo ljublje, znate. I sad meni kažu na predavanjem, ekonomska situacija, znate, nama je najlakša ekonomska situacija i ti si sebe pokrio, ništa ti tu. Ekonomska situacija, država kriva, krivi ovi, krivi oni, a ti si čist. I sad jedna prvim ankete, zanimalo me, znate i to dugo sam ovom, ovaj, na ovom putu misionarenja 15 godini, dosta toga se skupilo i verujte mi, glavni je razlog za nerađenje nije ekonomska situacija, hedonizam, samoljublje, samoživlje, želja za visokom, život na visokoj nozi, egzotična putovanja, u sebe, na sebe i kažu e, ekonomska situacija, pazite, da je to tačno, onda bi svi bogati domovi, tu bi sve bilo od dece, tu bi po 15. dece bilo u bogatim domovima. Ja sam ulazila u bogate domove, to su mermeri, to su pozlaćene kvake, ja ne znam šta će ljudima pozlaćene kvake, e, pozlaćena kupatila, lusteri do poda, čudo, čudo, ili nema ni jedno dete, ili ima jedno srpsko jedinče, a znate koliko njih kažu u Srbiji? 30% njih kažu mi nećemo da budemo izvodište novog života, nama ne treba dete. I ja stanem i gledam, prosto ne mogu da verujem da sam čula da mladi ljudi koji kažu mi se volimo, ali nećemo decu. Pazite, neće deco, a u izobilju žive. A nas nasuprot, verujte mi, mnogodetne porodice, kod nas u Srbiji su siromašne porodice. Ulazila sam u domove gde deca nemaju krevete, nego popade ko po njih petoro na jednom krevetu spavaju. Dakle, siromašni rađaju, a bogati ne rađaju, što znači da nisu ekonomski uslovi, da su ekonomski uslovi bilo bi obrnuto. Ali kad vi ulazite u te bogate domove sa tim bazenima, otvorite zatvorenim, zatvorenim, to su sve mrtve stvari, kao kipovi, prosto pa ledi vam se košta na srž, a kad uđete u te uđerice, tu gde deca pevaju, deca se smeju, to se sve ori od radosti života, oni se raduju životu, znate, i gospod, oni nemaju eh, igračke luksuzne, nemaju, ali gospod ih hrani i gospod ih čuva i čuva im tu ljubav i radost življenja. Tako da ekonomska situacija, eto ta kaže, ili moja koleginica, muž lekar, ona profesorka, imaju stan, imaju auto, ne mogu da je rađem, nemam uslove. Pa objasni mi kakve uslove nema, ženo, nije mi jasno. Kakve nemaš uslove? Pa znate, skupe pelenice, pa skupo, pa dobro, ti možeš da kupiš pelenice, ali u krajnjoj liniji pampers pelene skupe, pa postoje obične pelene. Znate šta kaže? E pa, obične pelene treba prati. E, opet smo došli na pitanje žrtve. Pa žrtvi se predi, pa zamislite da su naše bake i naše majke čekale pamper spelene, pa niko ovde ne bi sedeo u ovoj sali. Da, nisu ni veš mašinu imale, iz bunada vadile vodu, vnosile decu na njivu. Da. Ja sam čitala majka našeg visokopredosvećenog mitropolita Mileva kako je 14. dece dizala. Pa to da se divite, dakle spremnost na žrtvu. E mi nemamo spremnost na žrtvu. Znači problem je u nama, verujte mi verujte mi. I što pre počnem, evo od večera spočnite, okrenite se ka sebi i pitajte se gde sam ja, šta sam ja, da li učim, da li poštujem roditelje, ovaj, da li ću da se udajem, zašto imam jedno dete, zašto ne, zašto će moje dete u dijaspori, koga je poslao, da li sam ispovedila čedomorstvo, počnite od popravljanja samog sebe. Verujte mi, jedan popravljeni popravlja sve oko sebe. Mi ne možemo druge da popravimo, ali možemo sebe. Neka pođemo od sebe, pa polako korak po korak i država će da se probudi pa će krenuti kodusi s ovim merama i vidjet ćete vi, verujem duboko u spas srpskog naroda, živećemo i spasit ćemo se. Amin Bože daj. sestri, samo kratko da e, čujemo i ovo večer kronišemo e, pobjedničkom pjesmom, jer mi u crkvi, kako nas sveta liturgija uči, hrabri, možete da sjednete, e, pjevamo pobjedničku pjesmu Svetoj Trojici, a pobjeda koju je Gospod donio i podario svima nama, ona se u crkvi dijeli i projavljuje kroz pjesmu. Sveti otac naše crkve, onaj koji je porodio za vječni život djecu mnogih majki, zato ga crkva tako poštuje, Sveti Jovan Zlatousti, otac otaca i vaspitač generacija, učitelj 15 vjekova, koji duhovno porađa za vječni život, kaže majkama da ih ne naziva majkama samo zato što rađaju. Ovo je samo jedan aspekt i na njega sigurno treba obratiti pažnju, ali treba ga krunisati vaspitanjem, pa kaže nazvaću te majkom ako ih hrišćanski budeš vaspitala. To je smisao svetog materinstvo. Drugo, braćo i sese, mi se danas sjećamo 14.000 vitlemskih mladenaca, juče bjekstvo u Egipat, sina Božije. Majka hrišćanka, ona ne smije da se plaši. Ona treba da bude hrabra i odvažna kako je i sveta i presveta Bogorodica dala primjer da se svojim sinom i Božim sinom ne gubi hrabrost, nego ako bude potrebno i da se neko vrijeme skloni sa sviješću da čedo koje ima i koje je kršteno u ime Svete Trojice jeste i njeno čedo, ali i Božije čedo i da će se Otac Nebeski starati o njemu. Podrazumijeva se da majka vjeruje u skladu sa vjerom Svete Crkve i da stoji i živi u svetom simbolu vjera, da vjeruje da je otac njenog djeteta, pa sve iako ga ima, iako je tu kao dobar sa podvižnik i muž, ili ako ga uopšte nema, da vjeruje da njeno dijete ima oca na nebesima. A ako je sin Boži jedinorodni, bježao pred ospoštricom mača, zašto bismo mi, braće i sestre i drage sestre i majke, roptali ako svijet ustane na nas i na djecu našu, jer ako su sina Božijeg gonili, onda će i nas i našu djecu goniti. A naše je da vjerujemo da imamo Otca na nebesima i mi i naša djeca I da ni jedna dlaka sa glave ne može pasti bez dopuštenja Otca Svedržitelja. A što se tiče brojnosti, ona je svakako važna, ali nije najvažnija, jer Sveti Otac Sava u hilandarskom tipiku poručuje brati, a preko njih je Sveti Save preko monaških ustava dao poruku i porodici srpskoj. Nemojte da forsirate, ja ću to mogu prositi, brojku. Bolje je da vas je dvoje ili troje u imenu Božijem složeno, nego gomila bezakonika. Blagosloveno je da nas je više, ali pod uslovom da smo složeni i oboženi. Jer ako nas je više, braće i sestra izvan Božeg blagoslova, samo će veća bruka i veći problem biti. Mi večeras ovdje imamo dvije sestre, Teodoru i Anastasiju, koje su evo ovdje sa nama i voljne su sa blagoslovom njihovih roditelja koji su ih i rodili, ali i hrišćanski vaspitali, da nam ispjevaju nekoliko pobjedničkih himni, pa i da mi budemo zadovoljni jer nas je dvoja i više od dvoje u imenu gospodnjem, daj Bože i da nas bude više, jer ako je dvoje ili troje sabrano u ime Božje, onda su svi oni braće i sestre sveti, prosvećeni i od svetih matera rođeni i onaj koji je rođen od utrobe presvete Bogorodice sa nama. To je crkva kao sveta porodice Evo molimo naše sestre Teodoru i Anastasiju da dođu i da ispjevaju pobjedničku pjesmu. Acción makar alitos, se incetin te veotocon, najmakar i noge ponos, Kamiteratu teu imon, tintim ion terantum zainteresovanih, tu ima i nekoliko knjiga od sestre Biljane, mi se ako Bog da vidimo na bdeniju oči obrezanja gospodnjeg i velikog učitelja Vasilija i u svim onim liturgijskim okupljanjima koja nas očekuju u toku svetog mjeseca januara. Gospodinu je Amém.